Mono felicigas, ciu ne? Ciu felicigas havi plida mono? Tio demando nun estis scienze analisita. La resultoi estas mirindai. Ricevi pli altan salairon, ancau pli altigas la felicion. Tion nun constatis la scienzo. Cai la scienzo ciam pravas. Tiu constato contrastas alla vaste conata supposo lau ciu mono ne felicigas, cae che lau tio pli da mono ne felicigas pli. Du Nobel premiitoi montris jam en la jaro 2010 en articolo che homoi en landoi con suficia alta vive en speso ne pli felicigas ciam ilia jara en peso pli altigas. Se ilia jara en peso jam estas atinginta la marcon de sestec mil, gis naudec mil usonai dolaroi. La el tio resultanta averagia valoro de septec quin mil dolaroi popularigis ancau exter la scienzae rondoi. Fine, ja rifusantoi de plua profesia carriero povis sin apogi sur la scienza esploro, se ili resignis prisiai ambizioi, cae la bordonantoi havis bonain argumentoin por stagnigi la salairoin. Ali flanque, conata psicologo contrauis tiun septec quin mil dolaran teson, ciam li presentis en la jaru mildudec unu, sian teson, lau ciu homoi, ja tre bone pli felicigias, se ili perlaboras pli da mono, cae che tio montrigias ancauce viv en speso de cent quindec mil au tricent mil dolaroi. Nun plurai sciencistoi aliancigis, por reanalisi la demandon. Por plei multai homoi validas, che pli alta viv en speso ancau felicigas ilin, resumas unu el tiuis ciencistoi. La excepton formas tiui, ciui estas finance bonstatai, set mal feliciai, ciu estas ricia, cae mal contenta, al tiu plida mono ne helpas eliri el sia misero. Evidente, En ciu gruppo de viv enspezoi trovigas jedec quin gis dudec procentoi homoi, ciui estas cronike malcontentai. Ce ili la humoro cae la bonfarto ne heligas ancau se la enspezo plue crescas. Se tiu enspezo situas en altezzo de septec quin mil dolaroi, cae pli cae se tial ne minacas al ili materiala misero, cae se tiel eblas pagi la luprezon cae la electron, se eblas giui voyagioin cae iom da luxo. Existas do felicia pli multo de homoi, ciui estas pli contentai per pli da mono, cae mal felicia mal pli multo de homoi, al ciui ancaune helpas pli da mono. La dimensio de felicio ia dependas de multai factoroi, kiel exemple individua disponezzo, sano, contentigai rilatoi cae tascoe, sed ancao rilate al mono eblas starigi instruoin. Por la psica higieno, reductoi de impostoi, pli altigoi de salairoi au shangioi al pli bone pagatai postenoi, estas recomendendai. Mono, ja ne estas secreto por felicio, sed gi helpas, diras sciencisto. Labor donantoi nun ne devas timi troain postuloin. Nome, se jara viv en speso de quincent mil dolaroi estas atingita, tiam ancau la actuala studajo ne povis pruve presenti pluan pli altigion de Felicio.